Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast u našu novu epizodu serijala NXS Projektor. I za danas smo pripremili nekoliko zanimljivih vesti, većina nam dolazi iz Hollywooda i naravno jedan film koji smo gledali za vas. Pa da krenemo odmah sa vestima. Prva vest nam stiže iz Hollywooda naravno i u pitanju je novi film u saradnji Toma Hanksa i Stevena Spielberga. Ovoga puta u pitanju je thriller o hladnom ratu. Film koji još uvek nema radi naslov Prati istinitu priču o advokatu Jamesu Donovanu koji je tokom hladnog rata za Ciju pregovarao o oslobađanju američkog pilota čiji je avion oboren iznad Rusije. Hanks će igrati pilota, a Spielberg će biti režister i izvršni producent filma. Dvojica Oskarovaca e, su već tri puta sarađivali uspešno na filmovima Spašavanje redova Rajena, Uhvati me ako možeš i Terminal, tako da jedva čekamo da vidimo i ovaj naslov. Kako će izgledati? Sljedeća vest nam stiže od Petera Jacksona. Peter Jackson promenio je naziv posljednjeg dela Hobita. Posljednji nastavak e, fantastične epske trilogije Hobbit dobit će novi naslov, otkrio je Peter Jackson. Film koji je trebalo da bude prikazan ove godine pod naslovom The Hobbit There and Back Again, preimenovan je u Hobbit Bitka 5 armija. Najavio je Peter Jackson na svojoj Facebook stranici. Ovo je film koji će premijerno biti prikazan 17. decembra u Americi i označit će kraj avanture započete 2012. godine sa prvim delom trilogije Hobbit neočekivano putovanje. nastavljene prošlogodišnjim ostvarenjem Hobbit Šmaugova pustošenja, a Jackson je objasnio da naslov tamo i ponovo nazad delovo kao dobar izbor za drugi od dva nastavka priče o ponovnom osvajanju Erbora. Što se tiče nakon što su ogledali film, on i studio MGM su odlučili da promene naslov u Bitka pet armija. Jackson se našao na meti kritika još 2012. godine prilikom predstavljanja neočekivanog putovanja zbog toga što je jednu relativno kratku priču razdvojio u tri dela. Hollywoodski reditelj 2003. godine osvojio tri Oscara za najbolji film, najbolju režiju i najbolji adaptirani scenario sa filmom Gospodar Prstenova povratak kralja. Naša sljedeća best nam stiže iz također iz Hollywooda. U pitanju je film Virtualna svest koji stiže uskoro u bioskope. U fokusu ovog filma su dvojica vodećih informatičara Will Caster koga glumi Johnny Depp i njegov prijatelj Max Waters koga glumi Paul Bettany koji rade na ovom svom tehnološkom čudu. Dok se radikalna antitehnološka organizacija bori protiv kreiranja sveta u kojem kompjuteri mogu da nadmaše mogućnost ljudskog mozga. Johnny Depp odnosno Vila Kastera u filmu, su kontravezni eksperimenti učinili poznatim, ali ujedno i metom radikalnih aktivista koji sve čine da osujete njegov projekat ipak proti svoje volje, oni mu pomažu da stigne do finalne faze projekta gdje postaje izvor ljudskih emocija za mašinu. Režiju filma potpisuje Oskarovac Voli Fister, slan direktor fotografije svih najuspješnijih filmova Kristofera Nolana, kao što su Batman trilogija, Memento, Početak i tako dalje, a osim Johnny Deppa u filmu glume i Morgan Freeman, Kate Mara, Killian Murphy, Paul Bettany, Cole Hauser, Josh Stewart, Rebecca Hall, Kifton Collins i mnogi drugi, tako da sve e, ukazuje na to da će ovo biti izuzetno zanimljiv film sa naravno zanimljivom pričom. Sljedeća vest nam savraća vraća malo u prošlost, u 1993. godinu, a u pitanju je gospođa Doubtfire, odnosno film gospođa Doubtfire. Robin Williams ponovo ulozi sredovečne dadilje gospođi Doubtfire. Reditelj Chris Columbus i Robin Williams snimaju nastavak hit filma iz 1993. godine o muškarcu koji nakon razvoda postaje dadilja svojoj deci. Williams, koji sad ima 62 godine, igrao lika Daniela Hillarda, koji se nakon razvoda prerušava u dadilju i kućnu pomoćnicu, gospođu Doubtfire, kako bi mogao da bude blizu svoje dece, ali i pomrsi račune muškarcu koji se namračuje na ženu. Scenario za film potpisuje David Barnenbaum, a još nije poznato da li će Sally Field i Pierce Bronson reprizirati svoje uloge. I posljednja vest nam stiže od ekipe filma koji snimaju Paklene ulice, sve one scene koje nije stigla da snimi tragično stradala zvezda filma Paklene ulice Paul Walker snimit će njegova dva brata. Braća pola Vokjera, Kelebi Kodi uskočit će, pod nacima navoda, na mesto svog preminulog brata kako bi završili njegov posljednji film. Kelabovi Kodijevo lice će i telo kasnije biti u postprodukciji zamenjeno uz pomoć kompjuterske grafike kako bi se po znacima navoda izbrisale razlike između njih i Pola. Paul Walker je tragično e, preminuo u novembru prošle godine nakon čega je snimanje prekinuto i sada je nastavljeno tako da ćemo vidjeti kako će to sve da izgleda u još jednom nastavku filma Paklene ulice. A sada je vreme, nakon ovog našeg uvodnog dela i vesti, krećemo sa filmom koji smo gledali. Za vas u pitanju je film Noe, Biblijske teme, kao što su priče o Davidu Adamu Jevi, Kainu i Avelju, su urezane u kolektivnu podsvest naše kulture. Kroz istoriju ovom tematikom su bili inspirisani mnogi umetnici i svih grana umetnosti, a svedoci smo u poslednjih nekoliko godina da su imali nekoliko ostvarenja koji direktno obrađuju pisanja iz Biblije. Nije režiseru Darenu Arnovskom, režiseru filmova Rekijem za snove Crni labud, korišćenje ovih ideja nije strano. Njegova prethodna ostvarenja kao što su i Fontana se također poigravaju sa temama usko vezanim za Stari testament i Kabalu, tako da činjenica da se njegov najnoviji film bavi tematikom velikog potopa i ne dolazi kao neko iznenađenje. Ispostavilo se da je Noe mnogo izazovniji i bolji film nego što je to bilo ko očekivao. Scenarij ovog ostvarenja je odlično izbalansiran, iako je zadržao sve elemente iz biblijske priče, režiser je priču proširio, kreirajući time metaforički, ali ne i istorijski svet. Time je na veoma mudar način zadovoljio religijske fanatike i filmske zavisnike. Prvih nekoliko kadrova ovog filma su iskorišćeni kao uvod u ovih nekoliko scena uz e, nezaobilazni narativ. Prvo nam je predočena legenda o padu iz knjige Postanka, to jest Evinoj odluci da pojede zabranjeno voće sa drveta znanja. Zatim smo upoznati sa Kainovom izdajom i ubistvom svog brata Avelja, kao i sa postojanjem misterioznog trećeg sina Adama i Eve, Setom. I dok loza Kaina istrpljuje prirodno bogatstvo i uništava zemlju, loza Seta je posvećena duhovnosti i posvećenosti tvorcu. Noe, koji glumi Russell Crowe, je posljednji u ovoj njihovoj lozi. Njemu se tvorac obraća u snovima, najavljujući veliki potop sa kojim on treba da se izbori. Ova poznata priča dopunjena je određenim elementima koji ne postoje u samoj Bibliji. Tako se, na primjer, pojavljuju anđeli nadzirači, koji, iako nisu deo originalnog predanja, sasvim lepo funkcionišu u priči. Također i sam Noe je dosta razvijen kao glavni lik. Njegovo iskušenje je veoma produbljeno, mnogo je simbolike i tema za razmišljanje u ovom filmu. Jedna od glavnih premisa je povlačenje paralela između društva pre potopa i našeg savremenog društva. Iako je to prilično subtilno provučeno kroz film, poruka je više nego jasna. Osim toga, film je prožet konstantnim konfliktom želje E, ljudske i želje tvorčeve. A likovi su neprestano naterani da se bore sa arogancijom svojih ega i preispituju da li su njihove želje ono što zaista treba da bude urađeno. Što se tiče vizualnog aspekta, ovaj film na moment izgleda kao da je u njega uloženo 130 miliona dolara. Iako obiluje prelepim pejsažima, okrutnim scenama potopa, Animacija u određenim momentima nije na nivou. Recimo, gore spomenuti nadzirači izgledaju kao jeftine kopije Transformersa koje su napravljene od nekog materijala, na primjer kamena, ali zato kompjuterski urađena voda nije izgledala realnije. Sve u svemu, estetski ovaj film više vuče ka gospodaru prstenova. Što se tiče same muzike, ona je odlična, na epskom nivou i nju je zadužen Clint Mansell koji je zadužen u većini slučajeva za muziku filmovima ovog režisera. Iako je najveći teret ovog filma pao na glavnog glumca, Russell Crowe to odlično iznosi. U momentima gdje glavni lik postaje zaslepljen verom, ali uspeva da održi svoju ljudskost, nastup Crowe je fantastičan, skoro u rangu kao sa onim u filmu Blista Pored njega zapažene uloge su imali i Emma Watson kao Ila i Jennifer Connelly kao Nameh. Ipak najveća mana ovog filma svakako bi mogla da bude što pored protagoniste, ostali likovi nisu razvijeni. Celokupna drama oko Noe jednostavno odlači pažnju od ostalih likova, te zbog toga gluma u pojedinim trenucima izgleda pomalo smešno. Šta smo mogli da izvučemo kao glavni zaključak ovog filma? A to je da je Noe dizajniran ili da kažemo napravljen tako da bude blockbuster, odnosno da puni bioskopske sale. Ovaj film ima puno elemenata, počeo od akcije preko drame do metafizike. Ovaj film prikazuje pravu prirodu ljudskosti i moći slobodne volje u borbi sa dogmom. Također, preporučili bi ovaj film da odgledate ako ikako moguće u nekom, ako ne u bioskopu, onda nekom većem platnu ili većem televizoru, jer svakako ćete imati šta da vidite. Zanimljiv film, specifična tematika i svakako mi preporučujemo da ga odgledate. To bi ujedno bila i posljednja informacija koju smo pripremili za vas u ovoj našoj emisiji NXS Projektor. Nadam se da su vam bile korisne informacije kao i uvek. Pratite nas naravno i preko našeg sajta nxsradio.com a do nekog sljedećeg susreta i nove emisije. Moje ime Nenad, ostanite s nama. Veliki pozdrav i čao, čao, čao. Get ready. And now, the moment you've all been waiting for. NXS Podcast.